unua quantuma memristoro presentata. Memristoroi povus revoluziigi la designon de computiloi. Alie ol transistoroi, ili memortenas kiom da curento trafluis ilin, ca ili reagas pritio. Vienai fisicistoi nun presentis la unuan quantuman memristoron gi povus cun ligi la mondon de arte farita intelligentezzo, ai, cae de quantuma fisico. Comence de la 1970-cae iaroi, gi estis teorie prescribita. De tiam faculoi provas realigi mem ristoroin ie diversai manieroi. La nomo estas cun pacajo el memoro cae resistoro. La electra resisto de tia constru elemento je certa momento dependas de tio kiu tensio estis applicata gestiam sur gi. Tiu etso similas al homai nervo celoi, kies sinapsoi reagas pli rapide, ju pli ofte ili estas activigatai. Lautio oni consideras mult flancain cae mult promessain la ablicheblezoin por memristoroi, exemple por nov tipai memoriloi por datumoi, au por neuromorfai, do cerbo similai architecturoi de computiloi. Aparte la cilastai estas interessae por la campo de artefarita intelligentezzo, tie oni jam laboras per matematicae modeloi, kiui estas inspiritae de la biologia strukturo de la cerbo, la neuronae retoi. Esplorista gruppo de la centro pri quantuma scienzo cae technologio, ce la Universitato de Vieno, realigis nun cune cun italai collegoi la unuan quantuman memristoron. Ni montris che tiu constru elemento plenumas ciuin etzoin, ciuin tia memristoro devas regi, diras la grupestro. Dum la classica memristoro laboras per curento cae resistoi, la quantuma memristoro reguligas la trafluon de l'umo, depende de tio, cium da l'umo gistiam trairis tiun constru elementon. Principe, la basa dinamico de memristoro contrauas alla tipa conduto de quantumai sistemoi. Ili anesciatas esti genatai, diras la sciencisto, sed por memristoro oni besonas retrociclon, char ja io estas modifata, depende de tio, kio estas antaue ocasinta cae tiu ocasajo ja iel devas esti mesurata. Tial nitis volvis sagian mesuradon, ciu ja iomete influas la quantuman staton de la sistemo, set ne tiel forte, che tiu stato estas detruata, cae che tial gi permessas tiun memor effecton en la itso. Substrecis la fisicisto oni realigis tion per vitra plato en kiu estis enskribitaj helpe de la sero ondo conductiloi kaj kie fotonoi en sur stato havas la eblecon usi du voioin. Aldone alla experimenta realigo de la quantuma memristoro, las sciencistoi montris en simuladoi che opticae retoi cuntiai tiai constru elementoi povas esti applicatae caece classicae, caece quantumai tascoi. Por la sciencisto tio indicas che la quantuma memristoro povus esti la mancanta ligilo inter arte farita intelligentezzo cae quantumai computiloi. Por la plua laboro nun starigias la demando, kiel granda devus esti reto de quantumai memristoroi, antau ol quantumai effectoi complete malaperos. Niam estas construontai, per man pleno da memristoroi, tian reton, kie ni volas en construi malgrandan neuromorfan proceson, diris la fizikisto. La esploristoi esperas montri per tio, che vere existas quantuma avantaggio, cae che quelcae tascoe, cia la eccono de schemoe, cae de bildoe, povas esti solvatae pli bone, ol per tradiziae algoritmoe.